So, um, you are a member of the jury and uh, also presenting um, best of uh, uh, the festival, mm-hmm. and um, maybe you could explain your experience in uh, with working with animation and uh, some specialties of uh, animation in Switzerland. Okay, I'm, I don't make films by myself. I just have experience how it is if you uh, prepare a platform for for animation film. I think it's a it's a very interesting um, part of filmmaking because the the scene is so. Um, friendly and most of filmmakers are uh, really have a, um, a wish to make art works and not um, not only mainstream and entertainment. I think that's the part which for me is really interesting and uh, also the part which um, makes a line between Fantoche, the festival in Switzerland I work for, and uh, here in, in Ljubljana. <laughs> um, so, how it is uh, with uh, animation in Switzerland? Do you think it's easier than in other countries? Do you have uh, some funding? sorry. <laughs> um, the, uh, the, the Swiss scene actually is quite small, but it started to, to, to grow a little bit uh, in, in the last years, and I think it has to do with the. Um, we have a school now in Switzerland which is uh, concentrating on animation which we didn't had uh, five years before, and I'm, i think that's really, really important to um, build up a new generation. And this is also important because um, for the, the financial part, the um, government, for example, uh, or film institutes, they have to get um, uh, awake for animation film and they um, now start to open um, their resource of money for animation as well. But of course, it's it's still um, hard to get money for film, uh, especially for short film production in Switzerland too. But perhaps it's easier than here could be. So. Um, my last question would be um, how would you present uh, your festival and uh, the role of the festival in uh, Swiss, Swiss uh, animation? I think for the Swiss Animation, the festival is really important because we are the only platform in Switzerland where you really have the whole international scene and where you can. Um, look how is the Swiss animation film standing in this area. And also I think in the international scene we have a good uh, reputation because we, we try to make really um, concentrate work on our programs, not only on the competition but also on the thematic level. We always go into the deep of some themes and prepare them the, the programs by ourselves. So I think it's yes, and it's still a young festival. We just had our sixth edition and. I hope it would, will go further on. <laughs> Good luck. Okay, <laughs> thank you. <laughs> Dobro veče. <laughs> pa ne znam, evo ovako, ono, što se tiče toga, evo, mislim da bilo prvo dobro i ono kulturno da pozdravim vaše slušalce, ono, ali u svakom slučaju, što se tiče percepcije, znači, i različitost između, znači, te percepcije, znači, djece i odrasti, kada je u pitanju, znači, animirani film, ovaj, da je u stvari najveći tu, neće reći problem, ali u svakom slučaju, znači, ono, i, i iskustvo, znači, i, znači, taj, ono imitacija. Pogotovo veoma je to bitno znači kad govorimo o djeci jer djeca sve to su mali ljudi koji također imaju znači svoju percepciju i iskustva koja su u svakom slučaju ono iskustva su manja nego odraslih, ali znači njihova percepcija je jako više ono osjetljiva nego od odraslih, tako da neki rogobatni filmovi agresivni, filmovi ono znači ti filmovi koji su da tako kažem ono previše emotivni, onaj da te filmove djeca više imitiraju, pogotovo ti neki filmovi koji se tiču recimo ove manga produkcije, znači koji su agresivni, koji jako negativno utiču na djecu, to je poznato, mislim, ono, i, i, i problem nije samo znači u toj agresivnosti, nego manga pokret se zasniva na tome da, da, da taj veći je, znači, pokret kamere nego likova, što jako utiče, znači, na motorku, na imitaciju i sve ono što djeca, znači, u svom razvoju, ono, da tako kažem, razvijaju. I Kako bi vi komentirali, recimo, pošto si pomenuo agresiju i kako to utiče na, na ljude i na djecu? Prije svega <clears throat> pozdravio slušalce Radio Slovenije. Molim? A Radio Student, pardon je. Pa ja bi se nadovezio na, praktično na priču kolege. Mislim da je tu stvar eh, Eh, treba razdvojiti stvar nešto što je na nivou teme i ideje i nešto što je u stvari samo manifestacija putem slike. Mislim, djeca reaguju u stvari na sliku, prvenstveno na taj, na taj da kažem, nadržaj, a to je u stvari, ako pogledate filmu recimo Toma i Jerrya ili ne znam, eto spomenuo sam igra slučaja, taj najpoznatiji možda djet, taj serijal animiranog filma, gdje se u stvari sve svodi na jurnjavu, eh, trku i tako dalje, bez, nema tu neke filozofije, poruke i tako dalje. Možda u smislu prijateljstvo pobjeđuje i to, ono, to je nešto što oni mogu da shvate. Međutim, ovdje kažem, u ovom slučaju, pošto je festival autorskog filma, eh, ovdje su vrlo složene teme i ideje. Mislim da eh, većinu ovih filmova u stvari djeca ne mogu da shvate, zato što u stvari samo primaju sliku. I eh, kako bi pokomentirali situaciju u Bosni, pošto je to zemlja sa nasilnom mm, historijom, rekli bi, i e, kako to utječe na animaciju? Uh, pa evo ja bi onako opet, znači da se ono... Što se tiče znači tog nasilja, ono, evo mogu na primjer, ono, ovo je jako dobar primjer, recimo Tommy Jerry. Tommy Jerry je znači animirani film koji je u stvari utjelovljenje odgoja američke djece. Znači to je ono što su napravili znači Japanci isto znači utjelovljenje odgoja japanske djece sa, sa mangama. A, u principu radi se najviše o tom problemu znači koji u stvari je, je znači ono manipulacija i stvari izgrađivanje ličnosti te, te djece znači na osnovu psihološki znači ono zakonitosti ono kroz znači animiran film pogotovo danas kad znamo da je tehnologija toliko ono napredovala da više nije znači onaj banalna brzina da tako kažem ono razmišljanja koja je, ne znam, bila televizijska 24 frame u sekundi, danas je znači preko 60 frame što znači da sama ta znači ono odgojna da tako kažem politika tih animiranih filmova je uvijek znači nešto što recimo stručnjaci koji su animatori mogu znači da da tako kažem, ako su zločisti, ono, upotre, zlo upotrijebe, jer vi možete, ukoliko poznajete dobro, znači, ako ste veliki stručnjak, znači, za animaciju pokreta, naravno, vizualne retorike, kada, ono, u ti 60, znači, frame-ova, ili recimo, vi sad odredite 48, eto, da nije 24, znači, smještite još jedan animirani film koji vi ne vidite, a možete, znači, pomoću, ono, animatorske tehnike, znači, ako ste animator, znači, ne mislim na neke priučene stvari, nego, znači, akademski, onda, sasvim vam jasno znači šta se može onda uraditi sa filmovima znači koji imaju i više frejmova u sekunde od 60 ono tako da ono što se tiče sada da li u pitanju Bosne i Hercegovine da li u pitanju sad Slovenija Amerika to apsolutno je nebitno ono jer u principu radi se znači u stvari o tim zastrašujućim mašinama koje su ono tako donijeli tu neku novu razvojnu znači ono psihologiju jer recimo ono Frank Thomas, jedan od najboljih animatora Disneyevog studija, rekao recimo za 3D animaciju, ono da takva kakva je, znači kao novi pokret u animaciji, druga vrsta animacije, da u stvari to je animacija znači koja isto kao da imate mrtva tijela i pokrećete ih. Šta to znači? To je nešto što znači, ako vi gledate takve filmove, mnogo, može mnogo znači, na razvoj motorke vaše ono, djece da utiče i to uh, nije baš, da tako kažem, ono, zdravo, za to mentalno zdravlje. I e, kako bi vi rekli da utječe, utječe animacija na odgoj djece u Bosni i Hercegovini? Pa, vezano za produkciju konkretno animiranog filma u Bosni i Hercegovini, pa ja prvo, eto da kažemo, svrnuti se malo na ove filmove koje smo gledali ovdje na festivali koji gledamo, moram priznati da je bilo zapanjujuće brutalnih filmova iz nekih e, mirnih država, da kažem, znači država koja je stabilna već stotama godina, koje ne ratuju i tako dalje, nisu imale ratove, da kažem, uh, e, zapanjujući brutalni film. Što recimo, e, bar neki moj utisak je u stvari, kad se odnosi, ovo što se odnosi na animirani film e, Bosne i Hercegovine, da u stvari imamo se kao da to ide u stvari nekom drugom putanjem, u stvari, da se radi na humanijim temama, u stvari, na jednom humanijom pristupu nekim, čak i u opštim stvarima, opštim odnosima i tako dalje. Tako da, ne može se reći stvar da u ovom momentu pitanje je ipak skromna produkcija animiranog filma u Bosni i Hercegovini, samo dva u stvar aktivna studija postoje, da, da se u produkciji ta dva studija proizvode filmove, da kažem, u kojima dominira nasilje ili tako dalje. Naproti, mislim da je potpuno drugačija stvar da to u jednom drugom pravcu ide. Možda je to u stvari neka vrsta ili pokušaj u stvari jednog otklona, da kažem, od nečeg što je bilo relativno skoro, što je, mislim da je to karakterično u stvari za, i za neke druge države i sisteme i tako dalje. Pa čuli smo da je e, malo ostalo ili nije dostupno od arhiva bosanske animacije, pa malo da pokomentirate tu situaciju. Pa što se tiče arhiva, ono, mislim da ono, Bili su ogromni naravno problemi u ratu, sve to što se izdešavalo, bila je poplava u kinoteci i tako to. Međutim, sreća, <coughs> pa, pa, pa postoje te neke, ono, da tako kažem, ti neki animatorski krugovi koji su uspjeli jedan taj dio čak i da spas, recimo to je slučaj sa šta znam, ono, hrvatskom, ono, kinotekom koja je stvarno, ono, Joško Maršić i ostavili su, ono, dosta spasli tih nekih filmova. Međutim, Jako je bitno i to da se kaže da mi sada znači u Bosni i Hercegovini ono, imamo dva festivala animiranog filma koji su znači kreću. To je znači festival koji i već znači četvrti je znači po redu će sad biti u, u 2008. to je ovaj NAF festival uh, animiranog filma u Neomu koji se održava i to u jednoj godini dva puta ima taj radni dio selekcione i taj uh, e, uh, e, natjecanje, znači kad je natjecanje, znači u januaru i u ovaj sedmom mjesecu. I jako je lijepo to što imamo, znači sada i od oktobra 2008. imat ćemo znači u Banja festival prvi, znači animiranog filma. Uh, we have four minutes. Um, so um, I would like to ask you to comment your, the choice of the jury of this year's uh, Animateca Festival. For all of the films, for all the, for, for all the awards. Okay. Um, yeah. The, the, the, the, Grand Prix, uh, the dress by the, those Estonian um, filmmakers impressed us by the very creative use of materials and objects. And also, there is a content in the film that is very strong, you know, the notion of uh, uh, femininity and all that. Uh, the jury special prize Tomek Dudsky. It's a very brilliant film made uh, by a young uh, director who has a lot of talent because it's you know it's very fluid and uh, elegant. So uh, there is uh, um, the film is very coherent, and this is what impressed us in that film. And for the student film, Spela uh, Chavez we were very uh, moved by the, the story in itself and also this uh, woman shows a lot of skills in uh, characters and also in, uh, uh creating a, a, world that is uh, aesthetically uh, interesting so and the film works the film works very well so this is why we decided to give the award to those three films yeah. thank you Thank you very much for coming to my program. Uh, I'm very pleased to uh, be here. Uh, and uh, yeah, it's a almost uh, 90 minute program and oldest uh, one is my graduated film Aquatic. It's made in eight, 1987 and the most new one is this year's I finish uh, a child Metaphysics. Uh, it's five minutes uh, short. and also included my, I made for children a lot of film and some uh, film are for children, but um, I believe uh, you can enjoy the pieces. Uh, I hope please enjoy until my last works.